Şimdi bu gece pazartesi gecesi olması hasebiyle çok önemli. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi gece doğdu? Her Rebiül Evvel'in 12. gecesi pazartesiye denk gelir mi? Gelmez. Bu sene yine denk geldi. Bu gece çok önemli. Bu gece imsa bir saat kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tam doğduğu vakit bir saat kala e, imsa az kala fecre az kala dualar yüzde yüz kabul olduğu vakit orada çatıyor ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o saatte dünyaya teşrif ettiği için o saatte de agah olalım ve salavat-ı şerifeyle meşgul olalım inşallah. Pazartesiye denk gelmesi çok önemli. Yani e, büyük bir bayram gecesindeyiz. Bayramların bayramı. Ne diyor e, Muhammed Emin Kütbi Hazretleri? Ee, ya leyletel isneyni ma ve asafahat Ey pazartesi gecesi Yümnâke min şerefin eşembe ve min gina Senin elin ne büyük şereflerle zenginliklerle musafa etti Ey pazartesi gecesi Kullul leyalil bidu fid dünya leha nesebun ileyke fe ente miftahus sena Dünyada ne kadar nurlu beyaz gece varsa hepsinin anahtarı sensin ey pazartesi gecesi. Bu gece ne gecesi? Yarın pazartesi olduğu için gece önce gelir. Bütün yüceliklerin anahtarı sensin ey pazartesi gecesi. Neden? Kainat efendisi sende doğdu. Fel kadru vel ayadu vel mi'racu min hasenatike allati behernel ayuna. Kadir gecesi de, iki bayram gecesi de, Miraç gecesi de hepsi nelerden sayılır? Senin gözleri kamaştıran hasenelerinden güzelliklerinden, faziletlerinden sayılır. Onun için bu gece olmasa Kadir gecesi de olmayacaktı, bayramda olmayacaktı, cumada olmayacaktı. Bu itibarla fazileti, bereketi çok büyük olan bir mübarek gecedeyiz. Kainat Efendisi bu gecede dünyaya şeref bahşetti. Adem Aleyhisselam hakkında Cuma gecesi neydiyse Cuma günü neydiyse Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi aynıdır. Adem aleyhisselam hakkında ne buyuruluyor? Ve fi hulik Adem. Adem pazartesi, e, cuma günü yaratıldı. Adem, cuma günü yaratıldı. Cennete cuma günü sokuldu. Cennetten dünyaya cuma günü indirildi. Tevbesi cuma günü kabul oldu. Ve kendisi cuma günü vefat etti. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında durum nedir? Pazartesi günü gece sabaha doğru doğdu. Pazartesi günü peygamber oldu. Pazartesi günü gecesi miraca çıktı. Pazartesi günü Mekke'den hicrete çıktı. Pazartesi günü Medine-i Münevvere'ye dahil oldu. Ve pazartesi günü vefat etti. Onun için Resulullah hakkında da sallallahu aleyhi ve sellem pazartesiler çok önemlidir. Bu itibarla bu gecenin faziletini, kıymetini bilmek lazım. Şimdi Mevlid-i Şerif okunacak. Mevlid-i Şerif kıraati hakkında sabredelim. Ses gitmiyorsa da ne yapalım? İmkan böyle. Bu ses düzeni tabii bu kadar cemaati kaldıramadı. Hazırlıklı değil düzen. Ee, kalabalık olduğundan sessiz olsunlar. Sabırlı olalım. Mevlid-i Şerif okunacak. Onun bereketine nail olurlar. Ne yapalım? Ben de onun için sohbeti çok uzatmıyorum ki hem e, bir kısımları duyamıyorlar diye. Ancak radyodan falan duyuluyor. Onun için sessiz olalım. Bu Mevlid-i Şerif kıraati benim kitabım. Burada ne kadar ilimler yazmışım. 39. Risale. Bunda çok ilimler var. Bundan faydalandırsınız inşallah. Neler yazılmış neler yazılmış. Yalnız ne buyuruluyor? benim mevlidime her kim tazım ederse ve değer verirse manevi bir hadis-i şeriftir. Bu Evliyaullah mana aleminde almışlar. Ben kıyamet günü ona şefaat edeceğim. Benim mevlidimin okunması, okutulması için bir kuruş harcayan Allah yolunda altından bir daha infak etmiş gibidir. Onun için toplanıyorlar, mevlid okunuyor. İşte bir şeyler ikram yapıyorlar birbirine mesela. Bunlar hep nedir? Faziletli ameller. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz cennette bana komşu olur buyuruyor. Mevlid için bir kuruş harcayan. Mevlid-i Nebi'ye tazım eden İslam'ı diriltmiş olur buyuruyor. Hazreti Ömer Efendimiz. Hazreti Osman Efendimiz mevlid okunması için bir dirhem harcayan Bedir ve Huneyn gazalarına katılmış gibidir. Bu çok önemli. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor Mevlid okunmaya sebep olan dünyadan imanla çıkar, cennete hesapsız girer. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor, Uhud daha kadar altınım olsa Resulullah'ın doğumu mevlid kıssası okunsun diye onu harcasam isterdim. Maruful Kerhi Büyük Veli buyuruyor, Mevlid için bir yemek hazırlayan, arkadaşlarını çağıran, kandil yakan, yeni elbiseler giyinen, koku süren, Resulullah'a tazimen sallallahu aleyhi ve sellem o meclisi kokulandıranı kıyamet günü Mevla ilk fırkayla cennete girenlerle haşredecek. Çok müjdeler var bu mevlid kıraatının. Yeter ki huzur üzere olsun, şerata muhalif bir şey olmasın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tazim niyetiyle okunsun ve manaları bilinsin. E manalarını anlatmak için koca kitap yazdık. Bak bu 800 sayfa kitap. Mevlid kıraatı ve mucez hayat. Bu hangisidir? Mevlid kıraatı küçük kitabın metninde yazan mevlidin şerhidir bu. 800 sayfa şerh yazdık. Niye yazdık o şerh? E manası nedir? Anlamak lazım. Yoksa mevlütçiler gibi 8 elif 10 elif çek bas bas bağır git. Kimse bir şey anladın yok. O zaman fazilet olmaz ki. Yine salavat okunursa fazilet olur ama manayı bilmek lazım. Siyeri bilmek lazım. Doğum gecesi yaşananları, kıssaları anlatmak lazım. Çünkü bunlarda ayetler var. Bu Mevlid Kıraat'in kitabı okunması için. Bu kıssası ne için? O metinde yazılan Mevlid'de neler anlatılıyor? Onların şerh ve izahı için. Esas ilim bunda. Fakat kıraatında da Mevlid'in bid'at olup olmadığı, bid'atın kaç türlü olduğu, bid'at-ı hasenenin ne anlama geldiği, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu usta görüşünün şerh ve izahı. Burada çok ilim yazdım yani. Kolay bir yerde bulunmaz hiçbir kitapta. Seri Sakati Hazretleri Cüneyt Bağdadi'nin dayısıdır ve şeyhidir. Buyuruyor ki Mevlid okunacak bir yere niyet edip giden cennet bahçelerinden bir bahçeye gitmiştir. Şu anda siz cennet bahçelerinden bir ravzaya geldiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ravzası neyse şimdi ravzadasınız. Ravza-i Mutahara'da böyle caminin hepsi Ravza değil. Neresi Ravza? Evimle minberimin arası diyor o yeşil halıların olduğu küçük yer. İşte şimdi sizin hepiniz neredesiniz? Ravzadasınız. Cennet bahçesi. Çünkü buraya gelen ne niyetle geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği için geldi. Mevlid onu sevmekten kaynaklanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men habbeni kâne ma'ye fil cenneti Beni seven cennette benimle beraberdir. Buraya gelmek de sevginin nesidir? Alametidir. Esas perşembe akşamı gelin de sevgi hakkında neler konuşacağız inşallah. İmam Şafii Rahimullah buyuruyor. Mevlid için ihvanı toplayan, yemek hazırlayan, ziyafet yapan, okunmasına sebep olanı Allah Teala kıyamet günü sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haşredecek. İnşallah ben şimdi sebep oldum değil mi? E ben gelmesem gelir miydiniz? E gelmezdiniz. Ben sebep oldum mevlid okuyacağım şimdi. Topladım sizi. E, amin. E, müjdelere ben giriyorum. E, Cüneyd-i Bağdani Hazretleri buyuruyor. Mevlid-i Nebi'ye de bulunan, kadrine şanına tazim eden dünya ahiret güvenceye ermiştir. Siz ondansınız, bulundunuz. Sebep olan da da fakirin inşallah nasibi var. İmam Fahruddin Razi Hazretleri Büyük Allame buyuruyor. Kim mevlid okursa tuzun üzerine veya buğdayın üzerine veya yenilecek bir şeyin üzerine onu yediği zaman o yenilenden ulaşan her şeye bereket zahir olur. O içine girdiği zaman asla istikrar etmez, yerinde durmaz. Ta ki Allahu Teala onu yeni affedene kadar. Ya Rabbi bu mevlüt üzerine okunmuş bir şey. Sen bu beni yiyen kişiyi affetmedin ben nasıl durayım? Mevla affetmeden o yerinde de durmaz diyor. Onun için işte kendi emekli oldum biliyor musunuz? Emekli oldum. Sizden emekli olamadım da hükümetten emekli oldum yani. Ondan sonra emekli maaşımı aldım. Ondan sonra ondan da size efendim 5000 tane lokum yaptırdım. O e, paramla. Ondan sonra efendim e, senelerdir ödüyoruz yani. İlk aldığımız para kesin helaldir. O, çünkü senelerdir biz ödedik. Ondan sonra efendim o lokumları da açtım kutuların kapakları mevlüt okudum üstüne. Hepsine üfledim. 5000 tane eğer Fatih'teki mescide gelebilen orada olanlar eğer burada yetmiyorsa onlar buralın halkına öncelik versin. Perşembe orada da inşallah 5000 tane de okuyacağım getireceğim inşallah. Onun için oranın halkı buradakilere öncelik versin. Oraya gelenler. Peki buraya herkes oraya gelemez. Kardeşlerinizi tercih edin. Ama hepten de kutularda kalmasın lokumlar. Hep tercih edin birbirinizi diye. Yani e, rastlayan alsın. Mevlid-i Nebi bir su üzerine okunsa ha bu su işi daha ucuz ya aslında. Yani suyu da ayrı etten yapmak lazım. Çünkü suyun da bere bereketi başka. Onu da ayrı bir küp üzerine okumak lazım. Peki perşembe okuruz orada. Yani önceden bir suya da okuruz. Büyük bir suya. O sudan içenin kalbine içine bin tane nur bin tane rahmet dahil olur. Allah Allah iç, içerisinden bin tane güllüvüş ve hastalık çıkar. Bak ben suya yapmadım hiç ya. Nasip meselesi. Yazıyorum okuyorum işte. Bu kadar da hastayız. Cuma günü yapalım o suyu da dağıtırız. Kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez. Yani iman nuru sönmez. O sudan içtiği için. Mevlid-i Nebi'yi paraların üzerine okusa gümüş ve altın şimdi o paralar kağıt para. Onu diğer paralarla karıştırsa ona bereket gelir. Sahibi fakir olmaz. Hatta öyle bir parayı cüzdanda tutsa üzerine mevlüt okunmuş onu da cüzdandan hiç çıkartmasa ama mevlüt illa mevlüt gecesi okunmuyor ha. Her cuma gecesi okunabilir. Yani illa parayı bir sene harcama demek değil. Bir daha kursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle o kişinin eli boş kalmaz inşallahü rahman. İmam Celalüddin Suyuti büyük veli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle otururdu uyanıkken halbuki 900 sene sonra yaşadı. Ama uyanıkken Efendimiz yanına gelirdi e, beraber otururdu, hadis dersi müzakere yapardı. Hep hadisler Efendimiz'e sorardı. E, müceddittir, 9. asrın müceddididir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uyanıkken görüşen veliler çoktur. E, Ahmet Rufai Hazretleri biliyorsunuz, Ravza'da beytler okudu, mübarek sağ elini çıkarttı, elini öptü. Dünyada mütevatirdir. Ee, diğer birçok veliyle Abdülkadir Geylani gibi ve şair velilerle beraber olduğu sabittir. Biz de bu gece burada ilk olarak, ben de ilk olarak yapacağız. Cevheratül Kemal sigası Ahmet Ticani Hazretleri ne ilham edildi. Belki daha önce de velilere ilham edildi ama ona bu keşfettirildi. Yedi kere okunduğu zaman yedincide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle geliyor. Ve dört halife de geliyor. Hatta o kadar ağır konuşuyorlar ki Evliyaullah. Bir adam en büyük yemini yapsa diyor misal veriyor baştan yazdım sonra sildim millet yanlış anlar diye. Artık siz anlayın. En büyük yemini yapsa yemininde doğrudur hiçbir zarar gelmez. Resulullah'la oturdum diyebilir diyor. Uyanıkken oturdum diyebilir. Keşfi açık olan varsa görür diyor. Bazı evliyaullah'tan sonra sararıp solduğu bayılanlar oluyor. Ama bizim gibiler işte biz göremiyoruz. Ama meclisimize geldiği kesin. O yedi kere okunuyor. Onu da bu gece okuyalım burada. Burada da bir feyiz var. Belki sohbet uzun olmaz ama manen bereket fazla olur. Bereket başka bir şey. Feyiz başka bir şey. Hangi bir evde, mescitte, burası mescit, mahallede, buralar hep Allah Azze bu etraf beladan korunur. Mevlid okunursa melekler orayı kuşatır. Oranın halkına buraya şimdi melekler salavat yağdırır. Melekler onlar rahmet ve rıza ile kaplar. Cibril ve Mikafil ve İsrafil ve Azrail ve Safun ve hafun, yani arşı Etrafında saf saf olan melekler, arşı tavaf eden melekler, Allah'ın taatına koşan kerubiyyün melekleri mevlid okunmasına sebep olan kişilere salavat ederler. Yani feyiz yağdırırlar. Mevlid-i Nebi okunan yerden allah Teala kıtlıkları, vebaları, üzüntüleri, yangınları, selleri, afetleri, belaları, nefretleri, kinleri, hasetleri, nazarları, hırsızları, eşkıyayı defeder. Ölürken onlara münker nekirin sualine cevabı asan eder. Ahirette de Mevla'nın huzurunda sadık makamlarda Rabbim onu huzurunda mükafatlara mazhar eder. Şimdi bu kitap size getirilmiş burada. Bunun sağ tarafından Arapça mevlit var. Berzenci mevlit sağ tarafından. Türkçe mevlit de okunsa bu sevaplar aynıdır. Mevlit var ya Süleyman Çelebi'nin mi? He? Süleyman Çelebi Hazretlerinin mevlidi de aynıdır. Fazilet bakımından. Ama yani bazı Arapça Osmanlıca'dan daha kolay geliyor bize. Osmanlıca'da daha da zor kelimeler var. A Arapça da okunabilir ama biz Arapça okuyoruz. Berzenci mevlididir. İnşallah Rahman bir adam ne kadar günahkar idi öldüğü zaman kimse cenazesine gitmek istemedi. Basra'da o öldüğü gece bir nida geldi, herkes işitti. Evliya Allah'tan birinin cenazesinde yarın hazır ol. Bütün millet şaşırdı. Bu adam ne zaman evliya olmuş? Ya. Sonra Allah dostlarından Evliya Allah'tan bazıları bu işi araştırdılar. Rüyalarında onlara ne dendi? Cennette ipekler giyinmiş vaziyette o günahkar adamı gördüler. Sen bu fazilete neyle ulaştın? Pek iyi bir adam değildin. Dedi ki ben Resulullah'ın mevlidine çok değer verirdim. Ona, doğumuna çok sevinirdim doğumunu kutlamaya. Onun için Mevla bana ikram etti. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Senin mevlidin okunuyor, toplanılıyor, ikramlar yapılıyor. Sen bunlardan memnun musun? Evliya Allah'tan biri mana aleminde sordu bunu. Men feriha bina ferihna bi. Kim bizimle sevinirse biz de onunla seviniriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna tazim hiçbir şeye benzemez. Onu düşünün ki onun doğumuna e, sevindiği için Ebu Leheb en büyük gavur. Ebu Leheb cehennemde ebedi kalacak. Ama Ebu Leheb hakkında bile hadis-i şerifte ne geçiyor? He? Hazreti Abbas onu rüyasında gördü. Sonra bu rüyayı Resulullah Efendimiz'e anlattı. Uyanıkken anlattı. Hazreti Abbas onu Müslüman olduktan sonra gördü. Peki bu rüyayı Resulullah Efendimiz dinledi mi? Dinledi. Sessizlikle o onu süküt etti mi o rüyaya? Etti. Süküt nereden geliyor? İkrardan geliyor. Şerahsızlık olsaydı Resulullah susar mıydı? Susmazdı. Peki bu rüyayı nerede zikrediyor? Bukhari'de zikrediyor. Yani bu anlattığım hadise Bukhari'de ve şair birçok kaynakta bayağı bir kaynak buraya verin ki Bukhari'de olması yeter. Hazreti Abbas'ın biliyorsunuz kardeşi oluyor. Ebu Leheb Efendimizin nesi? Amcası. Hazreti Abbas nesi? Amcası. Onun kardeşi oluyor. Dedi ki ahirette durumun nedir? Dedi ki sizden ayrıldım ayrılalı hiçbir hayır görmedim. Devamlı beladan belaya sürükleniyorum. Azaptan azaba. Ancak bir hayır görüyorum. Pazartesi gecesi olduğu zaman parmaklarımın boğumlarından su emdiriyorlar bana su. Pazartesi gecesi olduğu zaman. Neden? Çünkü o zaman Efendimizin babası da onun nesi oluyordu? Kardeşi. Adı Abdullah. Kardeşi öldüğü için Abdullah Efendimiz yetim oldu biliyorsunuz. Annesi iki aylık hamileyken babası Abdullah Medine'de vefat etti. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim doğdu. Bu Ebu Leheb'in de cariyesi vardı. Adı nedir? Süveybe. Bu sonradan Resulullah Efendimiz'i emzirenlerden. Onun için Efendimiz ona çok ikram ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta onu ziyaret eden akrabalarını bile sorardı. Onun akrabalarından yaşayan var mı? Onlara bile hürmet ederdi. O Süveybe Ebu Leheb'in cariyesiydi. Geldik tez vakitte haber verdi. Ebu Leheb'e dedi ki müjdemi ver, müjde, müjde vereyim sana. Senden müjdemi isterim. Dedi ne oldu? Dedi ki Abdullah'ın oğlu oldu, yeğenin oldu dedi. O da kardeşinin ölümüne üzülmüştü. Abdullah Efendimiz çok genç öldü ya. O da kardeşine üzüldüğünden bir oğlu oldu diye sevindiğinden Araplar da biliyorsun o zaman erkek çocuk oldu mu daha da çok seviniyorlar. Sevindiğinden dedi ki sen bu müjdeyi getirdin bana seni azat ettim dedi. Ama bilmiyor o Doğan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sonradan Ebu Leheb'in başına ne bela olacak. Ama o sevindi. Ebu Leheb diyor ki ben bile diyor sizden ayrıldım ayrılalı azaplarda yanıyorum. Her pazartesi gecesi parmaklarımın boğumundan biraz su içiyorum. Niye o onun doğumuna sevinip de cariyemi azat ettiğimden. Şimdi cehennemden çıkabilir mi? Çıkamaz. Azabı hafifler mi? Hafiflemez. Ama ona bile bir özel muamele var mı? Var. Neden Resulullah sevindiğinden? Şimdi ne güzel demişler Evliyaullah. He? İza ca'e İza kâne hâzâ hâlu men ca'e zemmu bitebbet yedâhu fil cehîmi muhalledâ tebbet yedâ ile Kur'an'da cehennemde ebedi kalacağı kesinleşen bir adamın durumu bu olursa eteannehu yevmel isneyni daima yuferracu anhu li bi ahmedâ Ahmet Aleyhisselam'ın gelişine doğuşuna sevindiği için her pazartesi bir e, su görüyor diye hadiste geldi yani. Efendimizin dinlediği de hadistir çünkü onun huzurunda söyleniyor, tasdik ediyor. Peki femez zannu bil abdillezî kâne mesrûran tûle umrihi ve mâte muvahhidâ Peki ömür boyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sevinçli olan onun ümmeti olduğuna Allah'a hamleden ve imanla ölen bir adam hiç cehenneme girer mi diyor. Ebu Leheb'e pazartesi su veriliyorsa ya biz Efendimiz'e iman ettik ve onu çok sevdik ve onun hatırına bu, bu gece toplandık. Yıllardır mevlitlerde toplanıyoruz. Onun dünyaya gelmesini alemler rahmet kabul ediyoruz ve ondan şefaat dileniyoruz. İnşallah imanla da ölebiliriz. İmanla da ölebilirsek azap bize de değmeyecek inşallah. Bu hadislerden öyle bir müjde anlıyoruz. Sevgimizi kuvvetlendiren. İnşallah Mevlid-i Şerif'in böyle faziletleri var. Şimdi Mevlid-i Şerif'i okuyalım. <coughs> bu Mevlid-i Şerif kıraatı herkesin evinde mutlaka bulunsun bu. Berekettir. Sen okuyamazsan birisi gelir okuyan onu okutursun. Bir de çay ikram yaparsın oldu Mevlid. İlla ki Cübbeli Ahmet Hoca okuyacak diye bir hadis yok. Eve geldi bir misafir. Sen Arapça okuyabiliyorsun, okuyorsun. Al verirsin elle. Baştan başlarsın. Ayağa kalkma yeri var. Onu Türkçe yazdım Arapçada anlamazsın diye. Orada da ara, ayağa kalkılacak. Sallallahu aleyke ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye salavat okunacak. Tümünü okuyabilirsen ne ala. Ayağa kalkma yerine kadar okursan o da kurtarıyor. O da kurtarıyor. Çünkü doğdu dendiği için orada. Bu şekilde evlerinizde, ocaklarınızda mevlit yapın. E, bu ayda da Rebü'l-Evvel ayı çıkana kadar da biraz artırın inşallah. Pazartesi geceleri bilhassa pazarı pazartesiye bağlayan geceler yani ikram yapın deyince de bir deve kesmeye de lüzum yok. Püsküt, misküt, kırık kırak bir şeyler idare eder. Ama durumun müsaitse fazla yaparsın. Helva melva, börek, baklava yaparsın. Yani bir ikram bile Müslümanlara, konu komşuya hele bir de fakirleri çağırırsan. Ah o fakirleri çağırırsan var ya, o fakirleri bir yedirirsen var ya. Nur olursun, nur. İnşallah bu faziletleri size zikrediyoruz. Bu Mevlid-i Şerif kıraati bundan da Mevlid kıssasını okursunuz. Efendimizin doğduğu noktanın sayfasını söylüyorum. E, efendim nereden başlıyor 230 yani bunda da çoktur da 5. bölüm Efendimizin yaratılışının başlangıcı 235. sayfa itibariyle bunların hepsini bu gece burada okuyamayacağım 235. sayfeden e, başlıyor sadece doğumuyla ilgili bölümü söylüyorum yani süt emmesi falan onları söylemiyorum 5. bölüm ne hakkındadır? Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimizin doğduğu gece olanlar e, efendim yaşanan hadiseler e, bunlarla ilgili kıssayı da 235'ten başlıyor 6. bölüme 7. bölüme kadar demek 5 ile 6 gidiyor 7. bölüm 311. sayfaya kadar nereden başladı dedim he 235'ten 311'e kadar da mevlid kıssasının manası var. Yani işte annesi neler gördü. Ben anlatıyordum size uzun uzun. Şimdi ne vakit müsait, ne ses müsait, ne ortam müsait, ne benim kuvvet müsait. Ama bunları bu kitaptan okursunuz. Bu kitapta da sizlere 661. 63. sayfada bu mührü şerif var. Bu mührü şerif Efendimizin sırtındaki mübarek kıllardan hasıl olan yazı. Bunun da bakmanın çok faziletleri o 661'de o anlatılmış. Bakarsanız inşallah sene başında, ay başında bu mübarek mevlid gecesinde mührü şerifi ziyaret edersiniz. İnşallah bir. Ondan sonra bu mevlid kıssası kitabında önemli bir şey söylüyorum. Hele ki bu gece yaparsanız acayip bir şey. Nedir o? 668. sayfa. Bu büyük kitapta. Mustafa Bekri Hazretleri'nin beyitleri var. Ma'arseler Rahman ve yursilü diye başlıyor. Muhammed el Bekri, Muhammed el Bekri el Mısra Hazretleri. 667'de 68'de Arapçası başlıyor. 69'da bir satır kırmızıyla yazılmış. Şimdi bu beyitler okunuyor. Kırmızıyla yazılan yere gelince 72 kere tekrar ediliyor. 72 iki kere. Accil bi izhabillezî eşteki Accil bi izhabillezî eşteki Orada niyet tutuluyor. Şikayetin ne? Efendim şuram ağrıyor, hastalığım var, kanser oldum, ülser oldum, karım huzursuz, kocam sıkıntılı, çocuğum bozuk, borcum var, ölüyorum, düşmanım var, mahkemem var. Şikayetin ne? Resulullah'a arz ediyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu beyitler mevzu 667'de başlıyor. Ama beyitler 668'de başlıyor. Ma erseler rahmanu ev yursilu min rahmetin tas'adu ev tenzilu. Şeyh Muhammed Nemir el Hatib Hazretleri vardı Medine'de. Efendi Hazretlerimiz ona halifelik vermişti. Büyük bir zat idi, seyit idi. O bunu bana tavsiye etmişti. Sonra kitapta buldum. Bu okunurken Accil denen yer yarım satır kırmızı yazılmış o farklı olsun diye. Burası 72 kere tekrar ediliyor ve bu beyitler bittiği zaman Allah'ın izniyle bu denenmiş bütün Allah dostları ve veliler bunu denemişler ki ne isteği varsa hasıl oluyor, neden şikayeti varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devreye giriyor, en süratli şekilde o şikayeti gideriyor. Bu, bu gece olursa, bir de o imsa bir saat kala tam doğum saatinde olursa, fazla farklı bir zuhurat olur inşallah. Sayfa kaçtaymış? 600 67'de baş 68'de Arapça beyit başlıyor. 72 kere tekrar edilecek 69'da kırmızı yazıyla yarım satır o. Bunları bunlarla amel edesiniz inşallah. Daha da var. Bu kitapta daha çok şey var. Mesela 343. sayfa bakarsanız Firiste belki bulursunuz ama 343. sayfada bir beyitler var. Kendi elini Nereni ağrıyorsa oraya tutuyorsun. Emrar tükeffen sebbehat fiyel asa. Çakıl taşlarının elinde tesbih ettiği Muhammed Mustafa'nın eline niyet ettim. Onun elini buraya uğrattım diyorsun. Ve orada dört satırlık beyitler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eli ki değdiği yerler nurlarla dolmuş. Ona niyet nereye tutarsan o beyitleri de okursan oranın ağrısı sancısı kesinlikle zahil oluyor. Bu da denenmiş. Tabii ki abdestli olacaksın. Tabii ki namazını doğru kılacaksın. Tabii ki sevgili olacaksın. Tabii ki itikatlı olacaksın. Bunlar şart. Yine 405. sayfada ne var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuklarının hürmetine Resulullah'tan tevessül var. Ya Rabbena bil Kasim ibni Muhammedin fe Zeynebe fe Rukiyyete fe Fatıme. O da dört satır. Efendimizin oğulların hürmetine bunu okuyanı kurtar dediğin anda kurtuluyorsun yani. Oğulları ve kızları hürmetine. O da 400 Beşinci sayfede. Elini tutmak 343. sayfede. Mührü şerifini ziyaret 661. sayfede. Bu demin söylediğim beyitler 667, 68, 69'larda o bir kere okunuyor. Bir mısra 72 kere tekrar ediliyor. Şu kitaptaki ilimler şu kitaptaki ilimleri belki bir koca kütüphanede bulamazsınız. Hepsini nerelerden topladık canımız çıktı yazana kadar. Kıymet bilmiyorsunuz ve selam. Arkadaşlar ucuzlattılar. 60 liraydı 40 liraya düşürdüler. Yine yok. Ne olacak? E adamlar basıyorlar, baskıya para veriyor, ona para veriyor, işçi çalıştırıyorlar. Radyoda 30 kişi çalışıyor. Bunlar ne yiyecek? Taş mı yiyecek? Taş mı yiyecek bunlar? Mübarek adam 30 kişi çalışıyorlar. Bu kadar adam ekmek yiyor, çalığı var, çocuğu var. Bunlar bunu bedava dağıtamaz ki. Bir de o kadar kaliteli bir kağıtı kitabı var ki. Yani sizin faydanıza. Ama 20 lirada az bir ucuzluk değil. 20 lirada indirmişler. Bu mevlid münasebetiyle bu iki kitaptan azami istifade edersiniz. İnşallah, Rahman. Şimdi Mevlid-i Şerif'i okuyalım. Ayağa kalkacak yerde kalkalım. Birlikte salavat-ı şerifimizi okuyalım. Uzununu okuyamayacağız. Ancak Arabistan'da da Seyyid Malik Gazi her yerde de kısası okunuyor ekseriyetle. Uzununu da inşallah evvelce okuduk. Fırsat bulduğumuzda okuruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وامثني بحمد موارده سائغة ننية ممتضيا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه ويستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه ويستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطر وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم برابر اللهم صل وسلم وبارك عليه فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش فإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية فسمع في صلبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وامسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية كيف لا والسيد الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم واسطته المنتقاه فلله در القائل نسب تحسب العلا بحلاه قلدته نجومها الجوزاء خبدا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء فأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه فلله در القائل حفظ الإمام كرامة لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أباه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية فبدر بدر في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية فخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدمها من النبات حللا سندسية فإنعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه فنطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية فخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب والدواب البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميا فبشرت الجن بإظلال زمني وانتوكت الكانة رهبة الرهبانية فليج بخبري كل حبل خبير وفي حلا حسنه تاه Kureyş'in hayvanları bile dile geldi. Muhammed Mustafa dünyaya geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem bütün iblisler inim inim inledi. Allah onu keskin kılıçla gönderdi, işimizi bitirdi diye. Kabe dile geldi. Kabe Resulullah'ın doğduğu eve doğru yattı yere secdeye kapandı Kabe. Bir taşı düşmeden yeniden geri kalktı. kabe Muazzama'dan üç gün ses geldi. Ziyaretçilerim gelecek. Allah beni bu putlardan temizleyecek. Muhammedül Emin geldi. Kabe-i Muazzama içindeki puta sesleniyordu. Ey yetüel uzza helekti. Ey başıma bela olan uzza putu. Helak oldun bittin sen diyordu. Allah'ım yine bitir bu putları ya Rabbi. Amin. Bu şirk düzenlerini bitir ya Rabbi. Amin. Bu ehli sünnet düşmanlarını bitir ya Rabbi. Amin. Mübarek mevlid gecesi şu gecede mübarek annesinin doğurduğu anda Busra'nın Şam'ın köşklerini aydınlatan gördüğü onur hürmetine Şam'ı kurtar ya Rabbi. Busra'yı kurtar ya Rabbi. Basra'yı da kurtar ya Rabbi. Irak'ı, Suriye'yi, Filistin'i Şia'dan kurtar ya Rabbi. Ehli sünnet dışı rejimlerden kurtar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi radikal unsurlardan da kurtar Ya Rabbi. Ehli sünnete teslim eyle Ya Rabbi. Allah'ım Ya Rabbi. Şam kadar Resulullah'ı seven, Suriyeliler kadar Resulullah'ı seven bir millet yok. Resulullah Efendimiz annesi bile oranın köşklerini gördü doğurduğu gece. Dini mübin İslam en çok orada parladı. İsa Aleyhisselam oraya inecek. Hazreti Mehdi orada imam olacak Mescid-i Aksa'da. Hep oralar Şam bölgesi. Ya Rabbi bir an evvel kurtuluşlarını göster. Şu mübarek gece hürmetine. Ya Rabbel Alemin. فأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حمل حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعتيه محمدا فإنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية فمكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما تم من حملي على الراجحة تسعة أشهر قمرية وآن لزمان أن ينجلي عنه صداه حضر ليلة مولده آسية ومريم في نسبة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله تعالى عليه وسلم نورا نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا يا سيد العالمين مرحبا مرحبا يا أحمد محمد مرحبا يرحبا مرحبا يا مصطفى يا مجتبى غب جاء القضاء ضاق الفضاء مرحبا جد الحسين مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فمحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء واتت قوما بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شني من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فبرز صلى الله تعالى عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العليه مؤمنا بذلك الرفع إلى سؤددي وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن طباعه وسجاياه فدعته أم عبد المطلب ويطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من النبي عليه وأعطاه وولد صلى الله تعالى عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه وقيل ختنه وجد عبد المطلب بعد سبع ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم Allahümme salli ve sellim ve balik aleyh وصار عند ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت نجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه فتدلت إليه صلى الله تعالى عليه وسلم الأنجم الزهرية فاستنارت من نورها هاد الحرم ورباه فخرج معه نهر أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من بطاح مكة داره ومغناه من صدع الإيمان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه شران سمكه وسواه فسقط أربع وعشر من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصاب وأراه وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدر المنير وإشراق محياه وغاضت بحيرة سابة وكانت بين مذان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واقف موجه الثجاج ينابيعها تلك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها من قبل ما ينقع للضمان لها Allah Allah Şeytanlar yedi kat göklerden bu gece kovuldu bir daha göklere çıkma imkanı onlara verilmedi Yıldızlar o kadar yanaştı ki bakanlar üzerlerine düşecek sandılar. Bir nur çıktı ki Şam'ın köşklerini Mekke'den bakanlar gördüler. Kisra'nın sarayları çatladı. 14 kulesi hiçbir sebep yokken 100 metrelik yüksek kule sapasağlam 14 kulesi düştü. Sonra 14 krallığını Müslümanlar ele geçireceğine işaret oldu. Hazreti Ömer Efendimiz 10 tanesini fethetti. Hazreti Osman Efendimiz de 4 tanesini. Kisra'nın mülkü bitti. 2000 senelik ateş mecusilerin ateşi sebepsiz yere söndü bir daha yakamadılar. Sağ ve gölü vardı gemilerle geziliyordu Hemedan'la kum arasında. Sağ ve gölü kurudu sabaha kalktılar bir damla su bulamadılar. Semabe Vadisi çölüdü e, e, şeyle efendim e, Küfe ile Şam arasında. O çölde efendim dereler aktı sabaha kalktıklarında. O gece neler oldu neler oldu. Allah Allah. Bütün dünyada doğudaki balıklar batıya, batıdakiler doğuya birbirine sevinçle müjdelediler Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunu müjdelediler. Şeytanlar bu kavlarla zincirlerle bağlandı insanların şey şehrinden insanların korunması için. Ondan sonra artık insanlar uyanacaklar, İslam ile hidayet bulacaklar. Şeytanlar onlara yol bulamayacaklar diye. Ya Rabbi bizi o insanlardan eyle ya Rabbi. Ve kâne mevlidu sallallahu teala aleyhi ve selleme bil mevzi'il ma'rufi bil hirâsıl mekkiyye vel beledillezî la yuhdadu şeceru ve la yuhtelâ halâh واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Efendimiz ne zaman doğdu? Ebrehe geldi fillerle beraber kabe yıkmak için ya ebabil kuşları Allah onlara musallat etti. O kuşların attıkları taşlarla hepsi yandı biçildi. Yenmiş yaprak gibi yerlere serildi. Elem tera keyfe feale rabbuke'nin anlattığı mesele. Efendimiz ondan kaç gün sonra doğdu? 55 gün sonra doğdu. 55 gün. Niçin? Resulullah Efendimiz'in doğumunun alameti olsun diye allah Teala öyle büyük bir mucize gösterdi. Fil ordusunu kuşlarla helak etti, bitirdi. Ve doğumundan kıtlıklar, kuraklıklar senesiydi. Millet artık efendim yapraklar bulamıyordu yemeğe. Pisliklerini yiyecek hale gelmiştiler. O vaziyetteyken bir sürur senesi, bolluk bereket senesi, her yer ürün doldu, meyve doldu, mahsul doldu, hayvanlar doğurdu. Öyle bir bolluk görmediler. Doğduğu senenin adı e, sürur ve bolluk senesi koydular. Mekke'deki müşrikler bile tabi ondan faydalandılar. Yararlandılar. Ya bizim gibi, bizim gibi Müslümanlar faydalanmaz mıyız elhamdülillah? Her sene doğduğu geceyi günü ve bu mübarek Rebül Evvel Mevlid ayımızın tümünü kutluyoruz. Allah ölünceye kadar tazim ve sevgiyle kutlamaya muvaffak eylesin. Amin. Amin. Şimdi bu Lalegül dergisi bu dergi değil kitaptır. Bunda 40 tane kitap çıkar. O kadar ilimler yazdık. Sonunda çok ilimler yazdık. Özellikle bir dua yazdım. Onu şey demedim size. Baş tarafa şeyini koyamadım ama onu sabahleyin üç kere okusan şeytan yanında etrafında dolaşamıyor. E şeytan etrafında dolaşamasa sen ne olursun? Melek olursun. Değil mi? Akşam okursan sabaha kadar dolaşamıyor. Ama sen dersen ki hoca ben şeytansız yapamıyorum. Ara sıra da beni bir dürtmesi lazım. O zaman okumazsın. Sen bilirsin. Ama okursan şeytan yanaşamıyor. Kaçın sayfede? 96. Şunu mübarek bir dua okursunuz. Şimdi salavat-ı şerife yedi kere okuyalım. Yedinci de edeple, çok edeple dikkatli oturalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka geliyor yani. Bunda hiç şüphe yok. Evliyaullah yemin etmişler. Cevheratül Kemal, siz de bunu evinizde, ocağınızda yapın. Yalnızken tenhada yapın. Şartlarını burada yazdım oturarak işte abdestli şu bu huzurlu ihlaslı bu Ceveratül Kemal'in faziletlerini okumak istiyorsanız dergimizin 99. sayfasında bunu ilk olarak yazıyorum. Belki kitaplarda Türkçe kitaplarda hiç yoktur. İlk olarak yazdım bu dergide. Bu Lale Gül dergisini parayla bulamazsınız. Altınla tartsanız altından az gelir. İnşallah dergiye aboneliklerinizi artırın. İnsanlara abone yapın. Derginin peşine düşün. Bu dergi ne kadar kuvvetlenirse, Lale Gül Efem ne kadar kuvvetlenirse televizyonun kurulması da o kadar hızlanıyor. Ona göre efendim sebeplere başvuruyoruz. İşler hazırlanıyor inşallah. Lale Gül Efem telefon 444 34 68 abonelik vesaire bütün hizmetler reklamıydı şeydi radyo size hizmet ediyor. Allah'ın dinine hizmet ediyor. İnşallah televizyonu da doğuracak inşallah. Şimdi 98. 99 sayfeden başlayın okumaya. Bunun ne kadar faziletleri var. Bakın 4 sayfa. Ben bunları burada anlatamam. Sadece salavatı 7 kere okuyacağım. Yedincisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle artık ilk olabilir. Ben bir kere daha yaptım <laughs> yani evvelce tabii ama nasip olursa bu cemaatle birlikte oturmuş olacağız. Dört halifemiz de gelir inşallah. Ve ruhaniyetleri Ruhaniyetleriyle deyince yanlış anlamayın. Ruhaniyetleri öbür salavatlara da geliyor. Fark var. Bu salavatın farkı şudur ki bedeniyle gelir. Mesele orada yani. Farkı fark edin. Bedeni şerifiyle gelir. Ve buna yemin eden yalancı değildir. Ama yemin etmeye ne gerek var? Biz Evliyaullah'a inandık. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela bir üç kere istiğfar edelim. Estağfirullahal azim ellezî la ilâhe illâhu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Estağfirullahal azim ellezî la ilâhe illâhu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Estağfirullahal azim ellezî la ilâhe illâhu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Şey e, ezan vakti gelince okuyun siz. Dışarıdan mı okun diyor. Dışarıda okuyun ezan. He? Kaç dakika var? 10 dakika. Var mı? Olsun adam biri okusun ezan. Namaza dururken ezansız durmayalım onu demek istiyorum. Oradan dışarıdan birine ezan okutturun yani. Sesli bağırsın okusun. Her yer minare. Ne yapalım? Onlara her yer Taksim, her yer direniş. Bize de her yer minare, her yer salavat-ı şerife. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve Öyle mi? Evet. E, her yer minare, her yer ezan, her yer namaz, her yer zikir, her yer Kur'an, her yer sohbet. He? E, inşallah. 3 saat doğru değil mi? He? 10 dakika nasıl var? 10 yok da. 5 dakika var. Siz de hemen tenzilat yapıyorsunuz. Bir 10, bir 5. Efendim şey e, lokumlar gelmiş mi? Getirmişler mi? He, ayıp olmasın söyledik şimdi rezil oluruz ha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala ayni rahmetin rabbaniye. والياقوتة المتحققة الحائضة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمجون الأرباح المالية لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز العظم فاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائضة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأصطع بمجون الأرباح المالية لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الاقلم صراطك التام الأسقام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم فاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني فنور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الاصطع من مجون الأرباح المالية لكل متعرض من البحور والأواني فنورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوى من صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز العظم فاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتعققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمجون الأرباح المالية لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائضة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق, البرق الأسطع بمجون الأرباح المالية لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعرف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق من حق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائضة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأصدع بمزون الأرواح المالية لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوى صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز العظم إفاضتك منك إليك إحاضة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه Bismillah. Edebe riayet üzere düzeltelim oturuşlarımızı, düzgün oturalım. Ve yedinci kereye başlıyoruz. Rabbim Habibin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cesedi şerifiyle, dört hulefanın ceset şerifiyle teşriflerini müyesser eyle ya. Amin. Allahümme salli ve sellim ala ayni rahmeti rabbaniye. والياقوتة المتحققة الحائضة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق يسطع بمجون الأرباح المالية لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائض بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Habibi Edibim Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem bedeni şerifleriyle, dört halifelerin ebdani şerifeleriyle teşrif buyurduğu rivayet edilen şu mübarek makamda, şu mübarek mecliste, şu mübarek gecede, şu mübarek saatte, şu mübarek yatsı ezan saatinde Allah'ım senden tek dileğimiz bizi Resulullah'ın sevgisine daldır ya Rabbi. Amin. Sevgisinle kalplerimizi kılıflandır ya Rabbi. Amin. Onu bize canımızdan, malımızdan, çölde kalmışa soğuk suyun sevgili geldiğinden daha sevgili getir ya Rabbi. Amin. Anamızı babamızı malımızı canımızı her şeyimizi onun sevgisi uğrunda feda edecek kuvvetli bir sevgi bize nasip et. Ölmeden mutlaka cemalini görmek nasip eyle. Amin. İmanımızı onun yanımıza gelmesiyle kurtarmak nasip eyle. Amin. Kabrimizde cemali gösterilip bunu tanıyor musun dendi. O benim peygamberim diyebilmek nasip eyle. Amin. Allah'ım sen fazluk kereminle mahşerde, sıratta, mizanda her yerde onu bizim yanımızda yardımcımız eyle. Amin. Ve şefaatçimiz eyle. Amin. Ve destekirimiz eyle. Allah'ım Havzu Kevser'de elinden şerbet içmek nasip eyle. Allah'ım beni seven, torunlarım Hasan Hüseyin'i seven, annelerini, babalarını, Fatıma'yı, Ali'yi seven, kâne me'ye fî dereceti yevmel kıyamet. Kıyamet günü benimle cennette olacak buyurmuyor, benim derecemde olacak diyor. Kurban olduğum Allah'ım biz Habibini seviyoruz. Hasan Hüseyin'i seviyoruz. Ali Fatıma'yı seviyoruz. Ehli Beyt'i seviyoruz. Dört halifemizi seviyoruz. Cümle ashab-ı Resulullah'ı seviyoruz. Ve bütün evliyayı ve salihleri seviyoruz. Onlardan olamadıysak da şu mübarek gece salavatlar hürmetine, Habibinin teşrifleri hürmetine Allah'ım bizi onlara bağışla ya Rabbi. Bize azap gösterme ya Rabbi. Biz zayıfız ya Rabbi. Allah'ım bizi sevgiyle kurtar ya Rabbi. Muhabbetle kurtar. Allah'ım çocuklarımızı da bu dualara ilhak et. Sevdiklerimizi de bu dualara ilhak et. Kıyamete kadar gelecek nesillerimizi de bu dualara ilhak Bizi dinleyenleri de bu dualara ilhak Bir defa sohbetimize gelenleri de bu dualara ilhak et. Allah'ın bizi Habibinin sevgisine bağışla ya. Ya Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dünya ahiret ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi bu salavat-ı şerifi ölünceye kadar sık sık okumak bize nasip eyle. Huzurlu meclislerimizde keşfimizde açılıp da uyanıkken de görüşmek nasip eyle. Allah'ım men rani fil menafese rani fil yakaza. Uykuda gören uyanıkken de görecektir diye kesin hadis var. Hadis Bukhari'dedir. Bu fakire de birkaç kere görmek rüyada nasip oldu size de bir rüyada görmek çoğunuza nasip oldu. Göremeyenlere de nasip eyle. Allah'ım görenlere vaat ediliyor ki uyanıkken mutlaka görecek. Bu hadis sahiptir. O zaman tabii ki makamımızı yükselt de ya Rabbi bir an evvel uyanıkken görelim ya Rabbi. Ama şu bir müjdedir ki makamı o yüksek keşfe ulaşmasa da ölmeden evvel dünyada yanına geldiği için insanlara anlatamasa bile uyanıkken görecek öyle ölecek. Yar en azından o müjdeden mahrum etme ya Rabbi. Amin. Şeytanın imanımıza musallat olup bizi kafir öldürmek istediği, cehennemde kendini arkadaş etmek istediği o ölüm saatinde uyanıkken alenen gelip şeytanı kovmasını nasip et. Amin. Zaten nurun geldiği yerden nar kaçar ya Rabbel Alemin. veya hayran nasirin veya ya hayral fatihin. Maddi manevi içlerimizi aç ya Rabbi. Amin. Kapılarımızı aç ya Rabbi. Amin. Sebepler yarat ya Rabbi. Şu okunan salavat-ı şerifeler ve mevlid şerif hürmeti bizi affeyle. Mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Her cuma gece sohbetlere daim eyle. Televizyonu bir an evvel kurup dünyaya tebliğlerimizi ulaştırmak nasip eyle. Sohbetleri dinleyenlerin her birinin kalplerine hidayetler halk eyle. Bu cemaatlerimizi dünyaya yay. Hepsinden insanları hidayete getir. Ya Rabbel Alem veya gayronlar bu geceki yapacağımız konuşmayı da tesirli eyle. Hayır. Dinleyenlere hidayet ver. Hayır. Bu gece televizyonda yapacak konuşmayla dinleyenlere peygamber sevgisi aşla ya Rabbi. Bize gösteriş verme ya Rabbi. Şöhret derdi verme ya Rabbi. Biz ne tanınsak ne olur tanınmasak. Habibini tanıtmayı nasip eyle. Amin. Onu güzel anlatabilmeyi nasip eyle. Amin. Bu geceki sohbet dinleyenlerde mutlaka peygamber sevgisi peyda ile ya Rabbi. Amin. Onları da sünnete uymaya muvaffak eyle. Bizi de eli sünnetten ayırma ya Rabbi. Habibinin bütün sünnetlerini ihyaya muvaffak eyle. Amin diyenlerine arzuhimden azade. Amin amin bi hurmet Taha ve Yasin o sallallahu teala ala seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. İçinizde ne cevherler var salih kişiler var. Belki öyle mübarek insanlar var Resulullah Efendimiz geldiğini de görmüşlerdir. Evet bu cemaatin içinde de bizzat gören, uyanık gören olabilir. Çünkü bu kadar kalabalık olan yerde mutlaka maneviyatı yüksek adam vardır yani. Bu ümmet boş değildir. Allah bizi de onlara bağışlasın. Amin. Lillahi Teala'l Fatiha. Allah'ım.